Lehen multsuari doakionez, Euskal Asiak elkarteak amairu mila euro gehiago ukanen ditu, ikasbik ameka mila euro, aekak bos mila eta bigabaiek mila euro gehiago, aldiz siaska bertsularien lagunak, udaleku eta Euskal Iratiak egiturer diru kupuru bera txikitzen zaie, ikasbi eta bigabai, xare publikoko burasuen elkarteak dira biak, zer egiten zuen gehiago ikasbik, amar mila euro gehiagoren ukaiteko bigabairi konparatuz, Frantzua Maitea, EPEko lendakaria. Ikasbirekin eh, kuadro eh, berezi bat hitzartu dugu aurten eta ekintza eh, gehiago eta programatu gehiago izain ditu. Egia ondar urte hauetan posi bat eh, ez zuen ez ez estatua bainan eh, ez du ekarri behar zituen laguntzak ekarri bainan kuadro berri bat definitua dugu hitzarmen berri bat eta hori lotua den den programa azkargo bat ukaindu uh, ikasbik. 2005-etikunarat, berriunt alatanoita bost mila euroko diru laguntza etzaie guratu Euskal Irrati hauer, Frantxua Maitiak errandaukunaz, Euskararen erakunde publikoko diru iturriak ez dira aski zabalak, atik, aekak adibidez, jaz ogoita amar mila euro gehiago kan zituen, eta horten beste bost mila euro gehiago, ez diteikenez logika bera denentzat galeginakugu Frantxua Maitiari. Seinale bat bezala nahi ukandugu bortz bost mila euro gehiago eman uh, eh, eh, aekari garbiki iraiteko. Ogoita amak mila euro jaz ere. Helduen eh, eskualduntzeari buruz indar gehiago egin behar ginuke. Bi atal baditu uh, aekak bat profesionalen formakuntza, horrek bere burua pahatzen du, baina helduen norbanaren uh, eskualduntzeari buruz Hala, gure e, gizarteak, gure instituzioek indar e, handi bat egin behar lukete.